Він здавався дуже древнім у цій блакитній новизні весняного дня, хоч насправді міг бути ровесником пересунька. Коли вийшли з машини, їм хотілося постояти хоч якусь мить у цьому урочистому храмі весни, стояти і слухати збуджене, трудове гудіння бджіл над рожевими метеликами абрикосового цвіту, вдихати цілющий запах нагрітої сонцем землі. Та цією насолодою міг втішатися тільки Станіслав Ксьонц. Інші члени бригади вже підіймалися на другий поверх старої кам'яниці, тупаючи по трухлявих дерев'яних сходах. Сюди до нас, почулося згори. Кликав їх сиплий чоловічий голос. Здавалося, голос належить дуже літній людині. Але на другому поверсі бригаду зустрів юнак років 25, не більше. Високий, худорлявий з чорним хвилястим чубом, гострими допитливими очима. Такою ж гострокою виявилася й похилого віку жінка, до якої викликав швидку допомогу чубатий юнак. Аркадію. Скоріше можна було вгадати, ніж почути слово, яке злинуло з її посинілих вуст. Після зусилля, з яким стара вимовила це ім'я, з грудей вирвалося тяжке, хрипке дихання. Зараз, зараз заспокоював юнак. Тебе огляне лікар. Лікар Ващенко приступив до виконання своїх обов'язків. Характер дихання хворої, попелясто сірий кольор обличчя, посинілі губи, сині пальці та нігті на руках красномовно промовляли самі за себе. Щастя, що приїхали вчасно. За командою Андрія Степановича пересунько шаснув на кухню по гарячу воду. Валя затягла стегна хворої тугими джгутами. З принесеної санітаром води приготували ванночку для ніг. Тепер банки, далі командував лікар. Валя спритно орудувала полум'ям, притискаючи до спини старої розпечені скляночки. Вони притьмом всмоктувалися в молушно біле, в'яле бабине тіло, вкриваючи його акуратними кружальцями синців. Вона житиме? просичав безголосий Аркадій, і танцюватиме підбадьорив його Ващенко. Це ваша мати? Ні, бабуня. Мої батьки загинули в Ленінграді під час блокади. Я виріс на її руках. Не хвилюйтеся. Що з вашим голосом? Погано, мабуть, від хвилювання за неї. А може, від холодного пива? Може, сів клятий, і так невчасно. Я саме готуюся до екзаменів на вокальний факультет консерваторії, уявляєте? Уявляю. А взагалі, у вас був голос? А як же? Рідкісний тенор. Я співав у самодіяльності у будинку зв'язку. Працюю на міській АТС. Скажіть, що з нею? Набряк легенів. Це небезпечно? У такому віці все небезпечно. Їй 70 є? Ще й чотири. Зробимо все можливе. Валя Щербань віртуозно знімала банки. На тілі старої вирисовувалися кругляки синців. На стегнах залишилися сині кільця від жгутів. А тепер, Валю, зробимо коктейль. Готуйте суміш. Глюкоза, строфантін, кордіамін, діафілін, морфін, вітаміни. І все це добро внутрівенно. Валя знайшла все потрібне в ящику з медикаментами. Тонкими пальцями намацала набряклу склеротичну вену і устромила в неї шприць. Настала коротка мить гострого болю і довгі хвилини поступового заспокоєння. Дихання хворої помітно ставало рівніше, спокійніше, з обличчя сходив колір перетлілого попелу. Вам легше, сказав лікар. Ой, соколику, спасибі. А я вже гадала зі світом прощатися. Рано ще. Мені не рано, та він що робитиме один як палець. Скільки разів радила женись. А він, бач, в артиста забажав. Марне моє бажання, сичав як гусак Аркадій. Куди я тепер? Пиши пропало. В його сірому сичанні прозвучала чорна безнадія. Очі дивилися так само здивовано, як і раніше. Завтра викличте до хворої дільничного лікаря, порадив Андрій Степанович. Стара явно занепокоїлась. Аркадію. Що, бабуню? Просиш доктора Соколику, щоб допоміг і тобі. Де ж тодівся твій голос? На жаль, я не отоларинголог, розвів руками Ващенко. Згляньтеся вже, Соколику, а ми як небудь віддячимо. Не треба віддяки. Кажу ж не фахівець. Що ж мені робити? ледве чутно сипів юнак. Я стільки готувався. Всеньке моє життя летить шкереберт. Андрій Степанович іще раз уважно глянув на нього. Зовнішність непогана, але з таким голосом. Бачте, це в мене в крові, фатально зізнався захриплий тенор. Моє прізвище Вольський. Може, чули? Мої батьки співали в опереті. Хіба що в опереті, подумав Андрій. Та й то лише на ролі не вдах. Ох, коли б то соколику стара вже дбала не про себе. Порадьте до кого звернутись благав спадкоємець родинного покликання вольських. Я ходив у поліклініку, але там нічого конкретного, лише обіцянки. Гаразд.